A poslanik nama kaže, dinu nasija, vjera je nasijati, tako? Pa se, ako se ne budemo nasijati, ne budemo sutili, onda ostavljamo jedan po dio, dio čega? Sunneta. Pa kad ostavimo malu stvar, sigurno ćemo doći do čega? Do one vrti, do one vrti. Mi znamo da je Džibril alaih salatu i tako, kako je podučavao Resul alaih salatu wasalam, kako se vjera uzima, kako se vjera dostavlja, i kako da se obhodimo prema njoj. Nije ovo što ste vi sad uradili, da vas sada razredi pa se odmah do zidova. Nije to poštovanje mene. Je tako? Ne. To je poštovanje sunneta Muhammeda ali sallam. Zašto? Ta jedan sjedenja, dok se sluša i način sjedenja, ima svoje ima svoj smisl, tako, nećeš zaspati, nećeš slaviti, onda pogledajte, odmah smo bliži, bliži jedan drugom. Allahu se zahvaljujem. Allahu te barek od tada zahvaljujem na islamu. Zahvaljujem Allahu te barek od tada na blagodatima sunnata i ovoj prelijepoj vjeri. Večeras putujemo, tako? Pa želim da se vam podijelim nešto od onoga što nam je Allah te barek tada podario od znanja kako biste prije svega okoristili a pa primijenili, pozivali drugi onda sabor, ali tako. Šta je primijetno umetu Muhammeda Ali je sada? Primjetno je da nam fali istrajnost. Fali nam nešto što se zove istikavet. A znate, da moja, šta je u On nije na krila. Istikavet je nama naređen. Je tako? Naređen. Zašto? Kad, kad čujemo da je namaz faz, tako, to je faz. Šta je faz? Stroga naredba. Pa kad nam se naredi da moramo klanjati, to je farz, tako, naredba. I na tome moramo istrajati. Jer ako ne istrajemo, šta će nam se desiti? I onda onaj ko ostavi namaz, on je otpadnik od vjere. On je ostavio namaz zato što nije istrajio. Jer kako mu je naređen namaz, tako mu je istikame sa tim namazom naređen. I pravi put naređen. smo ga dobili na izbor. Dobijemo ga kao milost i kao uputu i onda ga na njemu istrajemo. A Allah svoje obećanje neće izmeniti na tom putu on će nas učvrstiti, na tom putu obećuje da će nas pomoći, na tom putu obećuje da nas neće ostaviti na tjedinu, tako. I na tom putu, ako završimo obećao da je džene. Pa moramo na njemu završiti. Znati slabosti imana kod čovjeka se mogu implementirati i pokazivati u raznim fazama života mogljena. Znati slabosti imana. Najgora stvar što se može desiti muslimanu jest da on ne primijeti tu slabost. Šta je on zarodovo? Da joj se počne opirat kad bude upozorio. Ovo je katastrofalna stvar koja ako ti se desi u tvome srcu, znaj dobro, ne da nisi na istekanetu, nego da ti istrajavaš u grijesima, a ne ono što ti je jer kad činiš poziv, da se vratiš Allahu njegovu poslaniku, a ostaneš nemaran, šta će ti se desiti? Kako smo malo prije musliman ne ostavi stvar od jednog, nego šetan ga zavodi kako? Stopu po, po stopu. Zato se ovo dešava u metu. Stopu po stopu smo odloženi od Allahovih propisa. Gdje počinje? U džamiju. Ovdje sve počinje i ovdje sve završava. Mešin i džamija nije ni tvoje ni moje privatno vlasništvo. Ako je ovo Allahova kuća, kao i sve Allahove kuće u čitavom svijetu, tako? Koja je kuća najsreća da bude najviše posjećena? znači njemu najviše ideš, je tako? Je tako, vraćam, Ko ti je najdraži, njemu najviše hoćeš da ideš. te tamo, tamo je lijepo društvo, tamo su lijepe riječi, tamo te niko ne vlasti, tamo te niko ne napada. Tamo ti se garantuje džennet. Allahu poslani ali salatu wa salam prije nego što pravi kuću jedan kroz jedan, prije nego što je geometar doveo urbanističku saglasnost radio. Nije nego što, što, nije, što je donio, nego što je donio svoje garderobe, ormare, legale. Šta je radio prvo? Allahom kuću. Ona prvo. Prije svega Allahu kuću. Zbog čega? Ona je bila javija u univerzitetu. Ovdje se ja i ti ispravljamo. Ovdje ja i ti Ovo je naš džernet. Ovo su naši sapori. Bez obzira što ti neću sada. jedan. Da nismo zajedno. I da nije ovo ovog zajedništva ovaj. Znate li šta bi šetan uradio sa ljudima? Bolji od nas. Jači od nas. Sa više imana. Sa više znanja su pali, braćo moje. Zbog čega? Vi to vidite u Bosni, a i ovdje. Nisu htjeli da istraju u džematu. Nije im odgovaralo njihovim strastima da ga neko upozorava, da sluša hudbe koje će možda direktno se pisati njega ili ne, nije bitno. Ne odgovara. Treba ti imam koji će šutiti da ti rasođeš. Tako mi je Allah radi ovog se i bježi od džemata. Jer ti ne odgovara tvojim strastima. da Ali se vam ustane pa kaže ima ljudi i rade to i to. Šta je ljudima pa rade to i to? On nije govorio gluhim ljudima. o onima koje trebalo odmah ispraviti. Da dođu sebi. Da onima probudi imam i želju za džennetom. Međutim, kad se osjeti da bi se stvar mogla ticati mene, ili se tiče mojih grijeha, moje žene, moje familije, a plus života i metka, e ja onda neću da budem skup. Je tako? Onda ja predstavim da se žrtvujem zato što tražim ima li mene u svemu ovome. Nije bitno to što ja kažem jer to ispravno, bitno je samo da ja nešto kažem. Bitno je da se ja nađem tu, da je meni dobro. Čim pogledi svoje osjećanje, naprijed. Ja kažem, neću da dođem tu radi njega. Ja neću radi nje. Ja radi ovog. Ko poslanika ne sratu sram, u džematu sjedi ili jedan ashab imao opravdanje da ne dođe samo do njega. A? bi danas da ovdje sjedi i kretu? evo je izraz. Ti ga još braniš, još ga štitiš i držiš ga ništa ne radiš. Ja na njega neću doći u mjesto. Je tako? A bilo je u njegovom džemaku. Šarijat je došao da sputa naše strasti. Da na njih preventivno djeluje. Znate zašto, braće moja? Pa to je naše robovanje Allah. To je robovanje njemu. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ fima šeđere bina. Tako mi gospodara tvoga Muhammede, oni neće biti vjerići dok u svim svojim šeđere sporovima, tako, to je drvo ovako, tebe za sudje ne uzme neće. Kod nas se dešavaju čudne stvari. Kada se kazni policajac, bilo gdje na svijetu, ti se smiriš i platiš kaznu. Šta ćeš? Valjaš i zatvor. Kad ti dođe račun za struju, platiš ju. Pozovu te našu dili ili ne znam, ajde. Tražiš fetle ili nešto koja će ti ne sve im kako ti odgovara, nego da vidimo koje je najbolje rješenje. Jer se to tiče tebe. I ubjeđen da ne mogu biti problem. Kazna. Kad se pozove da se tebi presudi i da te se kritikuje i da ti se kaže na šerijatski ispravan način sudno kako mi imamo, drugo ne imamo. Ili daja ili neki še, nebitno. E sad se ti otežiš. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ne može to tako, treba meni drugi. Treba meni treći, treba meni četvrti. To ne je što ti odgovara. Zar ovo nije zločin? Je tako neću? Je li ovo istikavno? Znači, ja budem iskušan. Jednom presudom. Pa ti se kaže, brate moj, imaš ti najmjer dosta sada ili nemaš? Ovo je džemat. Zato smo ovo napravili, ovo je Allahova kuća. Ako bi svi uradili protiv, pa ga natijetiš, kažeš, objasniš, što ćemo onda? Ajmo svi kući. Eh, kaže sad, ne volja. Znate zbog čega? Samo zato što taj takvi vide da ti nemaš nemaš mašineriju koja će njemu osjeća ruku, koja će ga izbičavati, znam da ovaj stup poslije na namaza, kad lažiš? Opet si pošao, opet si klagao, opet si klagao zastavu. Posle džume i zamenija. I da onda opet ostaneš u džematu. To ti je važno. E kad se ovo pojavilo među nama, ovo je bila najveća podjela među nama. Od daja učenjaka šehova. Najveća podjela. Jer je presuda došla, nećemo se novotarima i ne možemo. Ne i u velikoj e, mjeri, zato što oni reći šarama, zato smo to uradili. Htjeli to priznat sebi ili ne? Zato što su nas tjerali, tjerali, ti neće nama? I onda su oni vidjeti, pa hajde ne nećete nas, hajde mi ćemo onda ovako, tako. I drugi nisu. Treći nisu. Zašto? Ne odgovara im presuda koga? Poslanika i sada poslana. On kaže, moj umet se neće ujediniti na zabude nikako. Da tako? Pa kad se mi ujedinimo, šta nam je radit? Nekako se ponaša, stječe se dojam, da kad nas ufati taj zamor, kao da smo poput židova. Ništa niti Bože i nas neće Bog kazniti. A? Mi smo miljenici Boži i nas Bog neće kazniti. To što si ti, što panjaš fazove, imaš sunete, ako si ti siguran da ćeš ući džene, znaš šta će to navesti? Ima, nema grija raditi. Zato što kod tebe nema straha od džehennema. Zato ljudi ostavljaju ovaj put. On nam naređe da na njemu umremo, živimo, radimo, a ljudi ne da na njemu žive i rade, nego sa njega kompletno silaze i je kompletan drugi program koji nema nikakve veze sa šerijatom. I još se poziva i kaže ovo je taj put. I onda pogledajte braće, vidimo ljude, vidimo braću, vidimo magistre, ali mi to vidimo očima što se dešava. Običan su mrtvi, dajđa od jednog Darija, nekom noću štugarstvom mi govori, za tog svog magistra, on je dajđa, Čovjek sa posljednjim kapacitetom znanja šeštva. Ima osnovno znanje, tako. Čovjek zna, vidi da nešto nije vidi. Samo zbog te sigurnosti, ja sam taj i taj, ja sam ovo i ovo nisi. Ti si magistar kad uđeš u džene. Ali ja Kad uđeš u džene, onda si sve titule dobio. To, eh, tad titula važi. Tak si je zaradio. Ovaj put je, braćo moja, naređen. Kao što su svi propisi u njemu. Shodno onome što je sve vađiva, mustehaba, tako. To smo naučili. Šta je nama džemat? Šta je za nas? Jer džemat institucija koja ja mogu doći i ne mora. Ako ovako shvatamo džemat, onda smo lovdani ili da shvatam žena kao instituciju poput parlamenta. Ja šta god kažem, moj se ne pije. Ili mora hajmo glasat, kako glasanje? Ima li nešto u našem životu, a da ne ima u ali i Ne. Sve ima jasno definicijalno. Šta trebamo raditi? Šta nam je obaveza? Pa ako je Resul Ali Islam prvo napravio džamiju, mešći, znači, i odmah krenuo sa odgajanjem u I kaže bila je zove, zove nas spas. Šta ćemo mi? Kako da odvojimo djecu? Kako da odvojimo žene? Kako da odvojimo svoje porodice? Kad nismo okrili i milosti. Ili ćemo smatrati da moramo doći, možemo doći, i ne moramo. Ovisno kako nam pravni čekli. A rekli smo da se kad to mora žuriti, kasno će biti ako to da iz grata isprate u koferu ili smagla je ovamo, svejedno, onda je kasno. Tad su tvoje knjige završile. Ako se pretirano nadamo Allahovom oprostu, bez straha od njega, ali još gore ako naša srca uopšte ne osjećaju, to je gore od samog, samog gubljenja nade i straha. Sam ne osjećaj, taj koji je zamro, on je gore od svega ovog Ako ne osjećaš ni grije, ni sramotu, ni poniženje, ni džena, ni imama, ni hatiba, ni njegove hudbe, ni nasihat brata, šta je s tobom? Kako ćemo stati na svojim nogama? Onda si ti vjerojatno kompletna ličnost, nemaš potrebe ni za čin. A kako onda, kako onda <clears throat> da pomognemo ovaj umet? Da to bude samo se svede na eto neku aktivnost i to je to. 24 sata rada za lavu vjeru da bi se, da bi stali na noge novi na njih. Gledajte sad. Prva generacija muslimana je bila gora nego što su mi sad. tako? Gori su bili. Oni su bili mušnici, obožavali su kipove, a mi ovo planjamo, ima nas, hamula, krećemo. Šta je problem? Oni odmah čim su krenuli, oni odmah rašite sa džahilijetom. Završen stvar. Damo mu talak i idemo dalje. Kod nas se zna uđi po 20, 30, 50 godina. Ne možemo ovo, ne mogu ono, ne mogu ono. Zbog čega ne možeš zbog grija koji imaš kod sebe? Samo zbog grija koji imaš, koji imaš kod sebe. A kad grije imaš kod sebe i osnova da nešto ne možeš pokrenuti u radu, je veći problem koji imaš do sebe sad. Koji? Ti uopšte Allah ne možeš da ti ga oprosti. I je nešto još gori. Ti moliš Allah da ti oprosti, a ne ostavljaš ga nikako. Jeste me razumili, braći? Moliš Allah za oprost, a ne ostavljaš gdje. Zato i ne možeš, zato ne vidiš, zato nemaš slavi, zato je sabah težak. Zato ne možeš dugo namaz stojati, zato ne možeš ući Kur'an, zato napada suneta može nisi isti čestan. Zato se pravi ona odarima. Jer su duše ko vojske. Zato hoćeš u parlament. Zato kradeš, zato lažiš, zato dižeš kredit. Zato varaš, zato potvaraš. Zato što ne moliš Allah da ti oprosti. I istrajavaš se gdje umislo da ostaviš. A gdje je suprotno ovom istrajavanju na dobrim djelima? Ono. Osmijenim brata u se gdje daje rad, da ti prvi uzmiješ i pometniješ na zahod. Prvi, neće niko, nemoj tamo stisak, Spisak je davno na tebi. Ako mi trebamo se odgledati 50 godina da neko treba, treba napisati, hej, ti čistiš šest, ja ću već čistiti, nije problem. 20 godina ja ću već čistiti, sve ga već. To nije sramota. Resul Ali Svetlo Selam, hoće da klanja stari ti koja je čistila na Hoće. Pa Allah poslanik, čistači ti hoće da neđe dženazu. Ali sam mi čistači. To je za Istrajavanje na Allahom vjeru je, braćo moja, važno nama. Lijepo je uvijek slušati des o onima tamo. Jel' O novotarima, o parlamentarcima, o mušnicima. Istina je ovdje ima po čovjeka. Ovaj ima koji se trenutno digne i trenutno, trenutni naboj dobiješ, ništa ti ne koristi. Ako ti sutra ponovo samo kažeš Allah, Akbar, bio je doba si i opet u svojom stazu. I onda ti treba ponovo deset godina i svaki put tako i sve šta, šta se dešava, samo tako kažu mjesto. A budimo sigurni Allah te vas stala prijeti. U vjernici. Ako ne budete išli u boji, to već ću ja drugi narod. Ja ću drugi dovesti. Koji mene vole, a ja nije. Ovo može biti općenito značenje tako. Nije samo džihad puška. Sve. Ako ne budete drugi će Ako tebe bude stih što si musliman, vidit ćeš kada Allah vede nekog koga nije stih. Znači, će biti ponosan. Ako tebe bude sramota da kažeš da ti je Allah Bog, doće drugi koga nije sramota. Bolje generacije su smenjivane od nas. Je tako? Mi se moramo udvostručiti sa ozbiljnošću. Ovo su ozbiljne stvari. Svakog od nas i svakog od vas, draga moja sestra, čeka svrta. Islam je došao da ti ove stvari izgledu i da te motiviše da jedva čekaš da umriš. E tako? Da jedva čekaš da završiš ovdje. Jer ti ovo zatvor, ovo su te gode, ovo su moći. Ovo je poniženje. A pa ako te smrt ne može motivisati, da se spremaš za nju, šta će te onda motivisati? Zato sebi u stvari veži se za onaj život, za onaj svijet. Jer ti si tu stanovnik, ovdje si sama strana, ovdje ćeš i ja i ti. Zaveži se za onaj svijet, naredi svom srcu, vidi, srce, pa ti ćeš jednog dana istrgnuti. Kao i tvoje oči, bile plave, crne, lijepe, ne lijepe, nije bitno. Ružan ili ne, ili manje lijep, da kažem, nećemo reći ružan. Ali sigurno, crvi koji Allah odredio će doći da ti sve to Da ti sve pojedu. I tvoje oči. I oči tvojih djece. I tvojih djedova. I tvoje žene. Sam tvoji metak uzet će ljudi. Osim što si dao i ponio sebi na željeću. Pojevše drugi razne, razne. da braćo moja svijeta, za sto godina mi nećemo biti. Inša Allah. Utječem sa lavom duboke starosti, tako? Nećemo biti. Doći neki, sve će neki drugi. Ko zna šta će ovdje biti? Za sto godina ne mi. U okrugu od evo deset. Čitava zemaljska kola. Neće biti sad ovi ljudi koji su živi. Mi će svi biti. Mi ćemo biti generacija koja je neka bila. Ove nastavnik, nastavljivaće će ko? Drugi ljudi. Ovdje će možda biti diskoteka, mi ćemo možda biti hirate. Amin. Je tako? Ove ceste, ova auta, možda će biti neka druga. Mi ćemo tad već biti zaboravljeni. Ko je iza tražiš? Šta mene da Ko je? Ko je ona? Ko je ona? Bili oni? Ne znam. Pa gdje kaže, sad, ko što mi sad kad prolazimo kraj kaburova i ništa. I ništa, Resul sve kaže, posjećajte se na smrt ono koji da ovaj život. I sve ćemo postati. I ponećemo sa sobom naš iskama. Ponećemo sa sobom na ovaj svijet ono na čemu smo ištrajali. Onaj ko bude krao, tako će doći. Onaj ko bude lago, tako će doći. On će svoj sikalu. Svaki od nas neće moći ponijeti. Neće imati snage da ponesiš ni ličnu kartu sa sobom. Ne ne manje to. Neće imati snage da ponesiš ni onaj najmol sa ličnu kartu. Manje od toga. Nećeš imati snage ništa. Ostaješ totalno bez snage. Nemoćan. Pa te stavljaju na pavu, ideš sa svojim menadžom, sa svojim pravcem, sa svojim džematom, sa svojim djelima i sa svojim nijetima. Više nemaš priliku za povrat. Gotovo. Pa će džahennem je govorit, kao rabena, emete nahmeteni fa rahjejte, nahmeteni fa ahtarefna bizalovina. Gospodar naš, dva puta si nas usvrtio živi, ima li načina da izađemo? Nije. Pa tako? Nema više načina da se izađe. Da li je sestra otključen mikrofon? Sigurno. Ili nemoj slušati? Bojim se ako budu ovako govorili, onda neće čuti ništa. Nažalost. Ne. Pa ćemo doći polagati na čemu. Kada je Rasul Ali Sato Selam, kada mu je Allah Tebara objavio i rekao za džehennem, Znamo li mi, braće moja i sestre, da u Čehenemu ima jedan kat u kome je umet Mohamed Ali Seratu Osara. Ima jedan kat u kome se kažnjava muvahid, muđahi, ali, novotar, krenjivac, lopov, lažov, zinavčar iz umeta Mohameda Ali Seratu Osara. Jedan kat u džahennemu je samo za muslimane. Braćo moja, za muslimane znam što govorim. Za njim je prijemen džahennem. Nije samo za Obama. U tom katu džahennema kažnjavat će se umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa će mi da i povede na sudnjem nam, za mnom Vući će jedno za bradu, a žene će i naše sestre, vući će za kosu. Mora i samo. mnom. Gospodaru naš reći će, šta je bilo? Mikajl će se obrata, malo te bar kretala počela reći, vodi Mikajl, Morović. Druge nema. Pa kada on uđe u džehendem, sunnet Muhammeda ali sallatu wasalam, Allah se barek u tala će narediti vatri o vatro, ne smiješ da opržiš njihova lika i tamo gdje su uzimali adres Ne smiješ. Oni će biti odvojeni, neće sa, sa onima koji su jesu džihennemu. Zato je jedan kad, samo za ovaj Nema li stran propisima Allaha. Nema li stran džemata potvarali, lagali, ispitali se, ukazivali na muslimane i tako dalje i tako dalje. Džehendan kad za umre koji su hvaljali. Pa će doći. Mi kaže da je upita. zašto plaćate toliko? Zato kaže što nismo plakali na dunjavu. Imali smo knjigu, sve smo znali. A evo nas. Da smo istrajali na dobrim djelima, ne bi ovdje završili. Allah je se nama snimalo i rekao nam da ne smijemo raditi neke stvari veliki grijeha. Ali se kod nas toliko nakupilo šta? Nade u njegovu milost. A mi smo svjesno istrajavali. Oprostit će Allah. A evo nas sad u džehennemu. Nije opušteno. Moraš odgovoriti pa onda ući. Pa će Resul Ali kada budu dozivali muslimani iz džehennema, doći će da ih vidi. Biće zamoljen, jer to je zadnji šefat njegov, koji mu je dozvoljeno od strane Allah, te bar Da moli za svoju umet. Ali nemojte sad kad ja kažem da će oni će izaći iz džehennema, kad ako smatraš da je ovo igra i lahat dogovor, uzmi upaljač. Zapali ga samo 10 sekundi i stavi svoju ruku. Da vidimo ćeš li moći držati. Samo par sekundi. Ali ako budeš kao zlotor ponašao se misleći mogu da radim šta hoću, meni će Allah oprostiti. Ovdje su samo oni koji nisu činili širk a veliki grijeh ima. Vidite danas šta radi mene. Dokle ih dovede i dovedu njihove novotarije i bidate. Jesu počinili širk, velika većina njih braća. Jes. Što se tako brzo odazovu aj vas debi to radi. Zato što smatraju da će im Allah sve oprostiti. I kao oni su miljenici Boži, mogu da rade šta hoće. To je dovelo beznanje. Resul Ali Sratu Veselam će otići po dašku Allah te bar treba i zamoliti da se izvedu iz džehennema muslimani. Izgorit će ono što treba da izgledi od naših ideja koje smo ponijeli sa sobom. Sve će izgoriti. Vatra prži. Ona je za to. Pa ako nema širka, sve što si ponio od ideja sa sobom, ona će spržiti. To je njoj naređeno. Ona će sprži što ne valja, što ostane čisto, onda čisto neziš. u džennet. Pa će Allah te barek da tala reći Muhammedu alaih salatu wasalam hadis koji danas mnogi zlo, zloupotrebljavaju vaze ga iz konteksta i onda stavljaju tamo gdje mu nije mjesto reći Allah te barek da tala Muhammede idi, izvedi iz džehennema svakog onog koji je rekao da ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Ovaj hadis bez kompletne predaje ne može sam biti nikako. Ne smije, zabrano. I to će biti ovi kojima vatra nije pržila šta? Lica od čega? Od srce i dijelove tijela kojima su uzimali abdest. Je tako? Znači, klanjali su, tako? I nisu imali širk. Zato je Ebu Hureyre, radijal on, pravo do ovdje. Kad sere, i da ne možete njeva da mi sad od Ebu Hureyre, da neko kaže, on je ekstrema. Ne bi da. Sastavite svi na jedno mjesto, pa ćete vidjeti da nema filozofije u hadisima. Zato je on pravo je sahabi. Pa trlja, znali su oni dobro da ne gori. Najbolja generacija muslimana. Ljudi sredbenom čijih koraka, govora i dijela je objava silazila. Moli Allah da im oprosti, radili ono što im je naređeno bilo i moli Allah da im to primi. Šta će ti Allah primiti kad nešto dođeš u džemlju? Šta ćeš ga moliti? Šta ćeš sada da ga zamoliš? On pa nije te vajda Allah otuđio da te ne mogu nije se valjda Allah uputio da ne klanjaš. Eto malo mjesto i htjeli, nije. Nije se valjda Allah uputio da kradeš, a tako? Nije se uputio da lažiš, a tako? Nije. On upućuje na pravi put. A to je da izabrniš. Hoćeš li ili nećeš. Tako da nećeš moći Allahu pripisati nepravdu. Nemoj se džaba nadati. Pravilno. Ako kazni pravilno, ako nagradi pravilno. Ali pravi put je naređen. Moramo se dobro uzbiti. Ja vam govorim prvo sebi, jer najviše volim kad govorim o vjeru, onda najviše se podičim sam sebi. Jer vam možete zamisliti, jer vama ne govori melek, zato, ja sam robo lalo grešnik isto koji Ništa ja nisam bolji od vas. Pa tako? Ništa. Sve je to tu kod nas u <laughs> pa Zato, nema tu puno. Ali govori najviše sebi. I zamislimo da koliko puta odnosno se drsova, koliko puta grija kad govorim, koliko puta moram sam sebi govoriti lice. Zato najviše volim kad govorim. Onda sam sebe postičem. Ako neko od nas ovdje sprema za džennet, uju. Nek sam sebi kaže. Jesam sad da me Allah pozove na suđenje. Jesam li spreman sad tak' pred svog gospodara i da kaže gospodar moj sudi i evo me. Ja nisam. Niste nisam. Bojim se da mi nije još nešto promakla. Nisam ostavio ili, ili, ili ne znam. Sudi dan i džehennem kad se spominju. <clears throat> Zar ti nisu dovoljna motivacija da radiš, da voliš svoju braću muslimani? A ako rasprava krene među nama šeti sata, to je samo zato što smo došli u ovaj mešću sa svojim grijesima. Pa ja hoću da prođe moja, ti da prođe tvoje. I ako stanemo u ovaj sat, a nismo stali kako treba, i zato moramo redove i safove učvrstiti, tako zbog čega? Nema u safu bogata siroma. Svi u Zato Zato Resul Ali se poslam kaže, zbijte safove, da šetam šta? Ne bi među nas posio mržio. Kako može? Nije tu ne prolazi između vas, ne? Da ne bi mislio ovaj brat koji ima recimo dvije fabrike, a ovaj samo mole pa da ona što je u stat, sam se vodu, krećem, Hoćeš hoćeš, moraš, moraš. Jer je onaj više zna, onaj manje koji ne sedi reći, ja, ja še do njega da stavim, moraš, do tesara ima da staneš. Do bravara staniš, staniš, moraš. Kod njega smo svi isti. Svi isti, nema izuzetka. Samo ko se više boji, ako mali. Dileme nema. E tako? Zato trebamo dobro paziti. I s ovim ću završiti. Da se u naša srca ne ubaci zehra oholosti. Kibor. Samo zehra jedna. A čovjek kad griješe, ne kaje se. Znate zašto se ne kaje? Samo zato što je on. Samo zato, a oholost je prvi u kufra. Pa onda ide zavist, tako? Sve gore gore. Zato se pazite dobro. Allah će ti možda pokriti tvoj grijeh. Ako budeš iskren. Ali ni podaštavanje grijeha i kibur na drugima je ništa ti se gore ne može desiti zasigurno se otvori škrinuo si vrata kufra. Jer to je prvi ruk kufra. Oškrinuo si da ponižavaš ljude, da ponižavaš znanje, da bagatelišeš džema, da ti kada da kažeš, ta' moram Moraš, rođe moj, moraš i te kako. Bolje da smo ovdje zajedno, pa makar ti danas došao ovdje i čuješ se na pivo, bajer, jel? <laughs> Vidio sam piše, da. Da sam pa što pametnije, i čuješ se na pivo i do tebe, ja osjetim, uh, još se ste tijela drina osjetim se, je ovdje bolje. Pa makar te mi svaki dan upozoravao zato, ti opet dođi ovdje, samo na bolje pije. sigurno ćeš manje popiti, pa ćeš možda još sve, ali ako ne dođeš, tamo te vani čeka gajba, ne, čeka te i meza, pa te čeka i pjesma, pa te čeka i pjevačica, pa te čeka i muzika i redno, i onda samo zbog pokosti. Što smatraš da tvoje ne može proći ovdje, i ja zato godo, idi. Ajde meni deset, evo dajem vam fore sto godina, koji god je odšao, gdje je zglavio. I to da kasnije ljudi da je Kur'ana, da sija nudno, da posti. da je kako god da se knjigama, osim mali, kaže, ahi, mogi, hadis, sada vidiš mene. Samo, ja, pravi tekirujete, da, kaj, pustite, nama nam je to. Mi smo. Pa ti si nemoćan svakako, šta, pušta se tu ti uzeti, pušta vjera. Pa mi ne možemo ništa bez Allaha, koji njega s osma onda je pomoć. Može se makar sam biti. Zato se, vraćaju sestre, bojte Allaha. Bojmo se Allahu pobjedu kiburom nam grijesima. Ništa nas drugo ne rastavlja već grijesi. Ništa nas drugo ne rastavlja već grijesi. Adem se rastao sa džennetom radi grijeha. Njegova žena. Adam izašao iz dženneta radi grijeha. A nije ostao u džennetu. Što nije ostao? Grijeh napolje. Satrapao na Nemojmo se igrati. Kad dođemo svojim kućama večeras, nemojte samo večeras, preispitajte malo sam sebe. Razgovarajte sami sa sobom. Odakle sam došao? Ko me je stvorio? Šta je svrha ovog robovanja kuću završiti? Ovdje kad me neko za u nije mi prijatno. Jel da? Da mi je iđar dao mi sve. Ko nije bio zatvor, ko je bio on zna. Dalo bi sve samo da izraziš. Koliko treba, samo da izraziš. A šta misliš? Koliko će nas imanu se dava? I da je ono bogatstvo došlo. Pošto nisi rođen moj, bio si živ. Kaže Rasul to se nam vatre se čuvajte makar s pola hormi. Hormita. Ne znaš, vrat, čuješ on posti, a pa je osim oni s kojima se stvarno nikako ne može. Znači nemoj, neće, mogu te ja slobodi na ulicu. Pa tako. Ali prvo sebe. I kako svoje kuća, kuća srednjimo stanje, vidimo dobro smo došli šta nam je čini, šta hoćemo, i onda se vratimo u svoj džema i svaki pojedinačno kad bude sebe prespito, onda će biti i te kako lakše. Jer će naše duše krenuti jedno jednom cilju. Tako? Pa stavimo, kažemo, zašto džemat ima vođu? Ako nema vođu, žima. Ako umet nema vođu, gledaj šta nam se dešava. Životinski svijet pa ima. Vuk, vuk. Horozno je naš kokotare, zove glavni. Koliko je okolo vode, bi 300, ali e, babo, on kako kurik mi. Ti da, tako je među nama. Tako je među nama, vraćamo. Zato je oholost i tekako i tekako opasna. Ona je omalovažavanje vjera ili mišljenje, kako prvo je pocenjivanje to jasno. Ali govorimo kako se ona sve može manifestirati. Šta ćeš ti meni govoriti? Šta ti meni govoriš? A ja sam bolji, ja sam. I tebi šetan šapno. Da vidimo da brat govori istinu lažu. Možda brat griješ jer nas nasjeti. Ali ako vidiš jedan, drugi, treći, četiri, Svaki pa ej, nije dobro. Zato se moraš priznati jesam. Čak i kad ovo vas nasihatim, ja sam ovo probao na sebi. I kad ljudi kažu da nije kod tebe nešto jest, ne moraš priznat reći, ma jest, da tače, volimo nas doktorski, dala nagradu. Jesu bio tu, ma je, jesam, neću više. Ne mogu se vratiti. Jer će te ovaj odvesti da zbog tog malog grija, zbog koga si pozoren, zaglaviš sa puno većim. Sa puno većim grijom. Molim Allah te barak tela da ovi riječi budu Allah molim da nas sačuva grija, da nas sačuva kip da nas pomogne da istrajimo, kako? Kad umremo da budemo spremni za tabuta. Allah molim da nas uputi na pravi put i da nas nadahne da idemo pravi pute. Jer ako nas on ne, ne, idemo pravim putem, onda ćemo skrenci A njegov put je jasan, put jasan i vidi.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 Ja se nadam ne nadam se da ćemo se brzo vidjeti, jer imamo puno posla, ali eto, možda uvijek godin išao od tjela, a hvala dozvoli i ova turbulentna vremena je tako čitavom svijetu. Ja Allah molim da se što prije vidimo bez ovih granica i barijera. Allah sve može. Da stremimo ka tome da spojimo naše srca, dosta je više ove tiranije, dosta je ovoga. Ako budemo htjeli zapamtiti dobro, a sad su zvani ovog kad su počeli veđati s nekim srcem s vama, oni poslije kažu pobjeda je blizu. Sad je na vjeru da Allah direktno. I to se radi. Vređaju poslanika, zapamtite, kurim vam sa Allahom. Živim, živim. Ovo je početak njegovog kraja. Zato moramo saburati, morate istrajati, morate istrajati, morate dolaziti džemat zajedno ovdje, Kao pi, pi, kao sjedi ovdje zajedno. I zavedete ono ponavljajući kura, neka nas vodi. Ko zna ovo, ko zna ono, ko zna ono, svakom zna ono što zna. Ti znaš kako je prata, na vrata. Ali petljaj se vam živio kad ne znaš. Ti još više i tad ćemo te Ali tako? Ti hoćeš to, zato što to ne bi usmjerao. Ne mogu se čiju sve petar. I on, njegova je zadnja. On sad šest reći, jesmo, dobro, malo spavao, sutra doći. Tako će biti, tako, tako, tako i tako. Mi su i demokrate. Zato nam i nastavno stranče živati. Dvojica, trojica, sve ovako priđe, da oni da nećemo mi, mi, nas trojica, ne mislimo tako. Tvoj problem. Smiješ naši nas sa tim mišljenjem. A ja sam ispred ja ću govorati, nećeš ti. A obično takvi i njima slični, kad je vela, kad se desi, kad moraš, da ne teško nas, ni, ništa, eto ti se, Ne krv. će traži, imam mi svog emira? Ja samo malo se pita. Boga mi nemoj mene samo prilotni za Da tako? Obično, takve ja imam. Imam ja takve, tako. Ajde. Zato vas savjetujem, držite se Allahova užeta. Kur'ana, sunata, se Allah za uputu. Molite Allah za oprost 26 sata. I vi, a i ja zajedno s vama. I dovište nam u Bosnu Radu Ne morate se najavljivati u nas sad gore. Samo dođeš, i izaće neko sve ovih Allah vam se dalje.